ja ci dam kurwa, gdzie pieniądze są zala? Kurwa ja byłam, ja wiem gdzieście byli, kurwa wasza mać, oddajcie mi pieniądze, ja pierony zajebane, kurwa, wyboję las nad jasny, strach nagła zaleje. To co on tam pojechał do centrali i las wyciągnął, mojem chodził, moje pieniądze zabrał, kurwa ja ci dam, kto to mówi? Zły słowik temu skurwysynowi, gdzie on pojechał po nad jasny trafi,